то, надевам се дека веќе сме спремни за оно што верувам дека оваа вечер Господ сака уште од некна И веќе ви го најави, веќе ви го најави дека темата и текако неколку пати ми беше потврдена на најразлични начини. Кога вече треба да збораме за тоа благослов или проклество е твој, ти одбираш. И при тоа ќе кажам, Бог ти посекува доброто. Сакате ли го тоа на писмено? Да. Еве. Пета Мојсиева од 30-та глава, почнува таму од 15 стих пасусу, ама еве од 19 и 20 стих Јас малку вас со различни преводи на англиски, за да го дотерам и нашиот македонски да биде појашен. Оти некош едно зборче кој се смене, целата слика станува многу појасна. Даде ли му го на Мичо? Али сте добри? Сведоци ми се денес небото и земјата. Некој преводи вика, и јас за сведоци своји ги повикувам небото и земјата за секој ден што се нарекува денес. Денес ги повикувам сведоци небото и земјата. Јас ви предложив, јас поставив пред вас избор. Или ако сакате да го парафразирам, за секој ден ти имаш избор од Бог. Живот или смрт, благослов или проклество, благослов и проклество избери го животот за да живееш ти и потомството твое, да го сакаш Господа твојот Бог, да го слушаш гласот негов и да се држиш тврсто за него. Зашто тој е твојот живот и ќе ти даде многу години за ти да живееш мирно во земјата во која Бог им се беше заколнал на татковците твои Авраама, Исака и Јакова дека ќе им ја даде. Читаме ли дека Бог сака избери го живот, избери го благослово, избери го доброто? Праши Да, да. Читаме. Црно на бело. Тај или во случај жолто на црно, како ќе дојде? Со, со црвено подвечено за да ги не гласам тие работи. Јас ставам пред вас избор. Луѓе, Ние имаме секој ден избор, што тоа ќе кажеме, што тоа ќе помислиме, што тоа ќе направиме или ако сакате избор, што ќе воде со живот или смрт со благослов или проклество. Избор, а не дам се забележувате дека изборот продолжува а, да го сакаш твојот Господ, избираш Секој ден избираш, не само првиот ден. Јас се покајам и ја те сакам. Да, ама што во следниот ден, и следниот ден, и следниот ден. Вие имавте избор да дојдете тука или да не дојдете. Вие имавте избор, вали ке читате и ке се молете. Имавте избор да пеете и да го славете или да кукате и да не годувате. И да кажете колку лош е Бог, колку лош е живот, колку нечине, колку е тешко, нели? Да го сакаш твојот Бог, да го слушаш гласот Негов. Ти имаш избор. Нашата сестротојанка пуно пати ми кажува таму кога сум сама и додека пеглам и јас пеам и се молам и слушам го. Што тоа Бог има да каже. И ќе го прашам за една или за друга работа. И да се држиш цврсто до Него. Амин. Имаш три работи тука полу, не само живот или смрт, благослов или проклество, туку избирајќи го Бог, ти ги избираш животот и благословите. Избирајќи да го сакаш Бог, да го слушаш Бог и да се држиш сврсто до Бог. Ти избираш благослов. Се што ќе направиш обратно за кој што знаеш дека Бог не го сака, ти го избираш смртта, ти го избираш проклеството, избираш да не го сакаш Бог, да не се покориш, да не го послушаш, да не се држиш до Бог, викаш те малце ми, а малку сакам да сгрешам, не ме гледай. Фанат кривина. А? кривина, да. Знаете ли тај картисто кој викал дали кога се обратил па старото друштво фанат да го зафркава ту парко, хей, како бабите Молам ти се, дай ми трпение или заврати се само за 5 минути да ги средам овие. Кој ги отвора очите, мирен да нема. Господи, да слушни молитвот. Но да ти го ли каков е кој ти сбесне? Има сила у молитвата, а? Добро е некој пат и не глас да се молете луѓе. Да знаете дека температурата се дигна унатре, да знаат тие околу вас. Ало, Деца, смирите се, оди! Точно, ќе морам да направам некои други работи. Замижам. Согласуваме ли се со тоа? Благослово и проклеството зависат од тебе. Бог да, сака да, ние да, да. бидеме благословени ама дали ќе ги уживаме, дали ќе ги живееме, дали ќе ги одбереме, уствари зависи од секој наш избор, што секојдневно го правиме. И тоа основно, дали ти ќе го избереш да го сакаш Бог, да го слушаш Бог и послушаш, не само да чуеш, туку да послушаш, да, Боже, јас сум покорен и да останеш близко до Него. Ако сакате од новиот завет потврда, <coughs> од устата Да, Јаков 3.10. Од устата излегуваат благослови и клечи. Брака, тоа не смее да биде така. Имаме ли право да отвориме и право да затвориме устата? Да. Добро, значи тогава ќе имаме избор, Фалмичо. Имаме избор да кажеме или да не кажеме некој работи. Ама идете си много искушени си да му накажеш, да и накажеш там, ба, ба, ба, сега ти ќе видиш, нели? <laughs> А може би тој момент обаче кој треба да премолчиш и да кажеш, јас опростувам, я благословувам, не си управил. И обратно, кога не ти се зборува, а може би па треба да збориш и да кажеш, знаеш што, Господ ти сака. И покрај тоа што си скршен, утепан, тешко, Бог сака да ти прости, да ти исцеле, да те подигне, да ти покаже своите љубов. Ама ние имаме избор, дали ќе зборуваме или ќе молчиме. Избор дали ќе бидеме благословени, дали ќе бидеме благослов. Кога Бог дава благослов, го дава со причина да тебе те направи да видиш канал на благослов за сите други, а не само себично да го собираме за себе си. Што вели писмото за благословите? Малахија 3.10, ајде пак поврзано со финансиите. Донесете ги своите десетоци пред вратите, за да има храна во мојот дом и баре во тоа, ако не у друго. баре во тоа искушајте ме, испитајте ме. Знаете дека на многу места да Господ вика у писмото, немојте да ме искушувате, не го испитувајте Господа Бога. Нели? Не го искушавај Бога. Е тука вика обратното. Ајде барам испитете му таа работа. Вели Господ над војските, Господ Савал, зарем нема да ги отворам, а отворите небески, за да изгледам благослови на вас, па да имате и на претек. Зарем јас, ако вие сеете нивите без да знаете дали ќе се роде, орате, копате, ѓубриво, не знам што, наводнувате, трошите толку време, а немат никаква гаранција што ќе испадне. Зарем јас, што сум толку добар, совршено добар, зарем јас нема да ме благословам, зарем јас нема да излијам благослов над вас па да има да претечува. Не за вас само, туку да претечува и за другите. Поново се враќаме на таа идеја Бог кој не благословува, не благословува со цел да бидеме ние благослов за другите, а не само за нас самите. Псалмот 41, Блажен е оној што пригледнува бедни и сиромаси. Во злочест ден тој ке... Кој е благословен? Благословен е онај кој што се е пред Бог, дава си го ношо, Бог го бара. Бог го бара неговото, Бог си го бара 10% да отестира нашите срце. Бог бара да се грижиме за оние кои што се послави, материјално овај живот, бедните, сиромасите, болните, злочест ден Бог ќе ги избаве. Откровението 14.13 напиши Блажени се мртвите кои од сега умираат во Господа. Да, вели Духот, за да починат од своите трудови, зашто нивните дела одат по нив или ги следат. Благословени, чекаме малко, нели човеците умреле, Кој тоа да благословен? Нели сите плачеме умре нека? Да, ама благословени са тие кои ќе умират у Господа. Така да смртта не е страшно, леле мајко умре. Тај човек не е изгубен за вечност, тај човек ќе го сретнеме горе. Павло, благословени се у живото и у смрт. Јаков, 1.12 Благословен е човекот кој истрајува во испитувањата, зашто откако ќе биде докажан, ќе го прими венецот на животот, што Бог им го вети на оние што го љубат. Кој е благословен не само што оние што се у Христа, туку и оние кои што издржуваат искушенија, тестови испити. Има ли некој таков? Амин. Еден, двајца, добро. Вешо смешкат не е тава изкушение, да не се е мед и млеко. Знаете ли Зоки Кол се женил за Мони, што право купил от парите, от свадбата. Съндък за пчели и една кравичка, затоа што ја обикал мед и млеко. Не го се тај. Не е така? Не е така. Значи... А? После ќе ми кажеш, мети млеко да ја види живот. Ај, добре. Звездички кои купи од тия звезди што се лепат на таванот. Значи, кој е благословен? Благословен е онай што ќе изтрае, што ќе победе. Не е благословен секој што издрж, што из, мине из изпитувањето, кој тај што ќе ги победи испитувањето. Искушението не е греф, искушението може да биде победа. Благослов, самото искушение не е греф. Ама да паднеш во искушението е веќе оноа гревот што си го направил. А ти можеш искушението да го претвориш во победа. И за тоа да бидеш благословен. Следното нешто, Битие 12.3, поврзано со Израел. Прашање колку се ние молеме и ги благословуваме, а верувате ми многу повеќе и требаат молитви од колку на нас Јас од како сум дете и паднам на вестите кога год да сме уклучиле се за Израел. Вести нема, нема се за Израел се нешто се десило на Блискиот Исток. Не случајно. Битие 12.3 ки ги благословам оние што тебе се мисле на народот израелски, те благословуваат потомците на Авраам и ки ги проколнам оние што тебе ке те проколнуваат и преку тебе ке бидат благословени сите родови на земјата или сите народи на земјата. Благослов Благословен Аврам е наменет не само за Аврам, туку за сите народи на земјата. Опс, враќаме ли се повторно на тоа? Тоа беше мотото на младите со мисија уште едно време да си благословен, за да бидеш благослов, да познаеш, за да, ги, да го направиш Бог, да го познаеш Бог, да го направиш познат за другите што не го познават. Ама тука веќе завршувате таму со црно има и у истиот стих благослов или проклество. Ки те благословувам, ки ги благословувам, оние што тебе те благословуват и ки ги проколнувам, оние што тебе те проколнуват. Колку се молиме, колку ги благословуваме, колку викаме мир, шалом, Израел. А колку викаме, шо ме галеве тие па само се не знам шо. Ели, ново внимание на устата. Кога станува збор за Божји народ, за Божите луѓе, за Божите водачи, за братот, за сестрата и така натаму затоа што се благословени, ти треба да не следиш благослов. Псалм први. Читаме различни стихчиња, нема Оваа веќе нема шанси јас да ви ги спомнам сите места кај што зборува за благослов и за проклетство. Ама оваа вечер ќе биде баш преска на Даниела пред да дојдеме на јас се надевам ќе биде едно а, фрлање малце семенце оно хосе и капетајзер пред главното јадење што иде да се отвори малце повеќе апетит. О, о, и да кажеш сакам уште да копам. Чека да вртам јас дома кога се отидам и други стихови. Како тоа јас можам, како може мојата црква да биде благословена, мојата фамилија да биде уште по-благословена. Копајте, копајте. Ние ќе дадеме само делот, работите. Ваше е да продолжите да копате на тоа. Блажен е оној човек што не оди на совет безбожнички, не застанува на пат на грешници и не седи во друштво на развратници, па му оминал законот на Господ законот негов дење и ноќе се поучува. Тоа е како дрво посадено крај воден извор, кое својот род го дава на време и чиј лист не вене и во се што прави напредува. Голем дел од англиските преводи кажува тоа проспер, просперира, оно зборчина против кој што јас и некој од нас беа вакцинирани беги таму просперитет, како тоа просперира, успела, напредува. И тогајка веќе кога спакувано со други зборови, значи добро, е, може се. А кога се каже просперитет, <laughs> нели? Лошо е да, да просперираш. Ми ако от Господ зашо е лошо? Ако Господ ти дал здраве, ќе се срамиш ли? Мислите дека ќе сопрете сузето да зборува за тоа што Господ е исцелил? Или некој што бил гладен, за да не зборува за Евангелието ти Господ по чудесен начин го нахранил. Ајде да не сраме и да не и криеме Божите благослови и тоа да напредуваш, да успеваш за тоа што Господ ти го дадел. Не го ускратувај Господ за славото ти следниот пат може и тоа што ти го дадел да го изгубиш. Заради тоа што му криеш, крадеш слава ти се некој друг, знаеш, пријател, вака, вака. Немојте, немојте, ќе ви молам. Сакаме да бидеме благословени. Израел една од причините кој не си у друштвото на безбожниците, развратниците и а, шо беа, грешниците, туку ти умилел законо, Словото Божио, Божиото присуство, Божио народ, онаму кај што се проповеда, сакам да бидам благословен таму си на правото место, кога го даваме десето, кога имаме причини да очекуваме благослов, кога се грижиме за сиромашните, бедните, болните, вдовиците и кога знаеме дека ние сме у Господ. Што и да се десе, неам че корам ни земја за тоа што и да умрам. Господи, јас сум благословен. Благословен живеам, благословен ке заминам. Што е писмото за проклестата? Ајде бе. Јок, Ники. Бројеви. А? Да, по неки нешто или ја батеријата, девичко е. Значи, преска видиме стихови за благословите, ама да видиме има ли за прогресот. Број 24:9 до 10 легнал тој како лав и лавче. Кој ќе го разбуди? Благословен да биде оној што те благословува и проклет оној што те проколнува. Се разгневи валак против Валама и плесна тој со раците своји поморече на Валама. Јас те по повикав да ги проколнеш ти пријателите мои, а ти ги благословуваш. Еве, веќе по трет пат. Дојдел цар Валак се кал на пророкот, ја ти пари само ги проколни, затоа што знае дека е Божи човек и дека тоа што ќе го каже има сила. Па, и ја не може да благословено оно што е благословено, да преколно оно што е благословено. И обратно. И таму пред царот вика, кој ќе те благослови, ќе биде благословен, кој те проколнува, ќе биде проколнат. Е сега златото не му вреде да го има, ако си нанесе проклество на своја глава. И искрено да ви кажам, некои пати нашите молитви са обратни. Јас често пати слушам горе кога се молим у прилогот. Господи, благослови ги раците што да веле и раците што не да веле. И па не може Бог да ги благослови тоа што претходно читаме и ќе читаме пак а во го Малахија. Може ли човек да краде од Бога? Но вие крадете од мене. Кречете што крадеме од тебе? Па од десетокот и од приносите. Со проклетство сте проколнати, зашто ме крадете вие и од народ. Упс! Ангел, кај требаше баш овој стих? Добро да се збори истината. Не може да биде благословено нешто што Бог црно на бело го пишал дека е проколнато, ама нека се молиме, се убаво. Сечеш ја гранката на која што сечеш, седеш. Како да Бог ти даде благослов ако крадеш од него? Во ми вас и Бог, да, моја да проповедам. И тоа да биде стихови што не ги като ушите, Амин, брат, амин. Амин, брат, збори е Макар и конени се допаѓа. Збори е храбро истинат. Затоа што тоа ќе биде за ваш благослов. Ако се исправите, ќе биде за ваш благослов не може да благословиме нешто кое што у писмото вика дека проконато. Се кажа се на Смит Вигълс од еден голем човек од минатиот век, кој што вика замолиле го де на јадењето земја, ај ти помоли се, ај мале свинско тамука. А, за храната и он вика, Господи, ја те молам за храната и ова што ти си го наречал нечисто животно, ако можеш да го благословиш, за да биде за наш благослов. <laughs> Упс опс, нели, да нема триглицериди, да нема маснотии, да нема ништо, да нема... Можеме обратно да ги правиме. Човек што неколку случаи на воскресение од мртви и неверојатни чуда на креативни чуда на растење, ама знае дека има причини што Бог може, што Бог не може да благослови некој ние си ги отвараме вратите за проклетството, ние си ги отвараме вратите за благословите. Едно е ние да кажеме ние сакаме, ама друго е стварно да правиме од тај правец се што е до нас. Еремија 17:5 и 7. Така вели Господ, прокледа оној човек што се надева на човек и кој телото своего смета за сила, чие срце се клони од Господа. А благословен е оној човек кој се надева на Господа и кому надешта му е Господ. Амин. Ако некој ми го испарафразира во погрешен контекст, може да рече па твојот спорт бодибилдингов е надевање на сила на собственото тело и е проколнат нели? Да, ако јас се надеваше за тоа дека ја со мојата сила секој ви проповедам. Не, туку се надевам на Господ и на неговото помазание, на неговата сила а трчам таму за да бидам здрав, вежбам за да не бидам мрзлив и се надевам дека и со тоа ќе дадам пример како Милчето што трчи да дава инструкции, вежби, не знам колку тоа болни деца и колку тоа луѓе ќе можам да сретнам таму седејки на точокот да зборнам, да давам трактачи, да влезам у нови кругови на луѓе на генерации што иначе не би ги сретнал. Луѓе со интереси сема различни од моите, луѓе што време и класи што иначе никош не би ги Не најдолу. Така да, ако се надеваме на друг човек за спасението, ако се надеваме на собствената сила, на собствената добрина, на собствените добри дела, проклетство. Затоа што не е од вас да не некој да се пофале, туку е спасението милостивен дар. А благословен е човекот кој се надева на Господ, оти надеште му е у него. Добро е да ги разпознаеме работи кај сме јаки кај сме слаби. Добро е да работиме и на славите страни на поправање, добро е да функционираме оно што е нашата сила, ама човекот е ништо. Јас и ти сме ништо без Господ. Без мене века Исус не може да направите ништо. Нели? Ако сте забравиле да ве подсетам. Целата 27 и 28 глава од 5 Мојсиева повторени закони, како сакате кажете, Прочетете ги вече. Еве, Тони ми даде најпат Филипијаните. 27-28, за жал има, да речеме, една третина благослови, ама има две третини, упс, проклества. Ако ти така, тој, тој, тој. И много од Божите благослови, не викам сите, ама много голем дел од Божите благослови се условни. Разбирате ли? Условни. Имам ли право да чекам жетва, ако не сум село? имам ли право да чекам дрвото да ми роде јабука у под тарасата што ми е, а оно борчи. И па нема, додека не насадам и додека не минат неколку години, не може да се деси. Галатјаните ден 8 и 9 чисто да видиме дека таа идеја се развива и у Новиот Завет. Ако, но ако дури и ние или ангел од небото ви проповеда друго евангелие проповедавме, нека биде проклет. Како што рековме порано и сега велам, ако некој проповеда Евангелие, покрај оно што го примивте, значи поразлично од оно што сте го примале, нешто спротивно, кај ќе каже, добро, Исус, ама и светците. Исус и добрите дела, Исус и традициите, Исус и празниците. И што е голема ли грешка сега? И се става под проклество. И за тоа јако вика, вие кои што сакате да бидете учители, ќе бидете построго судени. Јас ги охрабрувам моите брака сестри да сите имат шанси да се покажат, да видиме што тоа знаат, ама да знаат дека не само јас, туку сите оние кои што зборуваат со стандардот со кои што се зборува ќе бидат судени исто така. И затоа е таа острица на мечот опасна на секој ден што проповеда. Добро, Има ли у писмото стихови за благословите? Има. Има ли у писмото стихови за проклестот? Реалност. Нашиот Бог е Бог, Бог на благослов. Бог што сака да крше проклестото, да освободува и сака да благословува. И ние најчесто во црквата ако не знаеме што да кажеме друго, викаме Господи благослови го тај, нели? И некогаш го потребуваме како излитена фраза. Па нека биде благословени Зоки, Милчето и, и Мирко и Петко и Станко, нели благослови. У смисъл, не знам што да ти кажам, ти не ово знаеш, оставам ги от твоите раци, нели? Ама многу по снайперски, прецизно ке биде. Господи, знам дека на Милчето и треба сега охрабрување, после от твоја духа што е скршена, истоштена, подигни освежија от духа или не знам, Зоки му требаат финансиите, Господи, помогни му, задоволи там потребите негови. Господи, смени ја работата на Моника во името на Исус Тамо пиши. Амин. Мајсторица да направат, Господи, да прашпорира, да направат. А? Не е конфекција. Не е конфекција? Не. Шо, шеф на чистачите? Само А. И добра, готов, Господ, ај, амин, нека да биде. Господ знае. Така да сакам да ви кажам, тоа зборче благослови го, да не често го употребуваме, знаеш како замена за а, да, ја е работата некако, него да бидеме прецизни, тоа, што прецизно се молиме, можеме и прецизен одговор да добиеме. А милче, значи, јас се моли за тебе, Господа, те благослови. Ей, благословите Господ, добре, супер. Ајде да се учиме прецизно да знаеме што бараме. А Господ ќе ви покаже треба ли, нели треба, како треба. И кога Господ Исус што се молеше оваа чаша ако може да ме одмине, тешкотија многу е тешка за голтање, ама сепак твојата воля нека биде. Согласуваме со тоа, нели? Знаци на проклество Бога да даде можни знаци или сим, за симптоми на проклестата, во веќе е пишано од еден голем учител на времето што сега веќе со Господ се свикше Дерек Принц. А, нервен и емоционален слом кога се нешто лишаваат работите, посебно низ генерациите, чувствата, болести кои што се хронични и се повторуваат, има понатаму и смрт, повторени спонтани абортуси и женски проблеми. Некои од вас се го слушале дерек принцип така да ги разпознават работите. А, што се е кажувано? Распад на браковите и оладеност у семейството, постојан, фина, постојан финансиски материјален недостиг. Викаше една од Америка му пишала, ја мислам дека сме под проклество, вика како, па маш ми заработува околу 5 милиона долара годишно и никако парите не ни стигат. Луѓе, не само со твоите 10 или 15 вика што Македонија не ми стигат, а можно е да стигат. Фала му на Господ. Кога се наредат работите, можно е. Значи Господ може да благослови и да стигнат и да се 5 милиона на некој да му дадат, па не му стигат. И ке фале, и ке фале, и ке фале. За честини собраќајни незгоди, толку ли, историја на самоубиство и невообичаена смрт. Јас ќе ве подсетам тука, некој од вас знаете го најшо отворија ТВ центар на времето, папата, па продавници беа онувале центар. Колку што се сеќавам, мајка му Сестра му и некој беа загинала на истоветен начин, на степеници, на куќата, паѓајќи туп-туп-туп на истото место. И нели е тоа интересно кога отидеш, слушаш за Бермудскиот триагулник како исчезнуват бродови, авиони и викаш упс, проклесто, проклето место, проколната фамилија, се тие работи случуват. Јас искрено верувам дека потекнувам од семејство што можеби претходно генерациите е било, ама со нас запознавајќи го Господ Исус Христос, молејќи се раскинави ги тие работи, за да нема право на мене и на сите потомци после мене да се случуваат такви работи. На мајка ми првото дете умира, на сестра ми првото и второто умира, предходните генерации си знаат за себе исто, И кога ќе фанеш да копаш из историјата и гледаш да имало абортуси, имало силувања, имало а, родоскренавење, имало убиства, имало магии, окултизам, уклучена што отворена врата, бујно на сатаната, уши да скаже, религијски обреди, уклучена со тајни организации, крвни клетви, проколнување, ама за тоа мора да има а, заслужено со отворена врата, инаку незаслужената клетва, викало изреките, не може да се избидне кој што птицата прелета на небото, така и заслужената клетва не може да, да стигне. И јас сум многу радостен за тоа. Оти нашиот Господ е мојот чедр, мојот штит, мојот шлем, мојот око, мојата правда, мојот меч. Алелуја. Затоа што неговата крв е секаде околу мене. Фала ти Боже. Мојата надеж не е у мене, оти јас сам силен многу. Знаете, оти дигам тегле, него сум сум радостен, оти сум силен у него, у Господа, по негова милост се што ми е дадено, Господ ме чува. Штито на верата и така натаму. Вика, женските проблеми посебно кога се повторуват, добро е да се промисли каде тоа, од каде иде причината. Абортусите. Абортуси ако се правени. Во станува збор тука за спонтани абортуси ако се повторуват. и некои други работи. Добро е да се изпита човек. Значи на Благослов, еве ви даваме едно два стиха во повторени закони 28 глава 13 и 14 стих вели Господ твојот Бог да те направи глава, а не опашка, да бидеш само на високо, а не ниско. Ако ги пазиш заповедите на твојот Бог, гледате ли го тоа условното? Ако ти, јас така, ако ти благословиш. Има благослови кои што не зависат од тебе. Дали утре денот ќе огрее, не зависи од тебе. Дождо да врне и на праведните и на неправедните. Сонцето грее и на праведните и на неправедните. Ама некои благослови што ги ужија, но личниот живот се условни. Направи го твојот дел да видиш дали Бог тоа нема или ќе излезеш ли. Донесете ги десетоците па да видите искушите ме, нема на твојот Бог, кој ти ги заповедам денес да ги почитуваш и исполнуваш, и ако не отстапуваш од сите зборови што ти ги заповедам денес, ни надесно, ни налево, и ако не тргнеш по други богови, за да им служиш. Што е тоа? Ајде, не се богови, ама се полубогови, може да ги речеме, светите у МПЦ, у католичката црква, у хиндуизму, Нели? Денеска е Света Петка, утре е Свети Георгий. Некој ден има по 40 Ама никој да има Свети Исус ден. Ели, Павлов ден, Петров ден, дури на апостолите, на Свети Јаков, на Свети Јуда. Добре, тај од Библијата, има го таја од Библијата. Да, да, ама тоа не значи дека Библијата ги оправдува таквите да славата на единио, Семо ке Бог се краде и се става на мртви луѓе и да ги повикуваме тие мртви и викаме светец, тај и тај, да помогни помогнем. Оф, леле, ако, што е разлика меѓу главата и опашката? Главата донесува одлуки, главата е горе, главата гледа, главата сланира кај тоа треба, не? главата има добар видик, опашката, па опашката е таму доле некаде, у прашината, у камењата, у калта, опашката мора да следе таму кај што главата оде, нели? И опашката не ја питат дали доле лево или десно, она следе без збор. Да, ама кривина било, она ќе се настрани на наму или на натаму. Дали има трња, дали е пријатно, дали е жешко или не. Не, не се чувствуваме така жертви на околностите, на ситуацијата, на државата, на кризата, некој пат луѓе. И што да прави? Таква ни е земјата, таква ни е економијата, така се тука сите. Да, ама тоа не значи дека ти си опашка. Нели? Христос е глава, А Господ сака и нас да не направи глава на многу луѓе неверни. Да напредуваш од там кај што си почнал и да те воздигне, да видиш горе, а не долу. Има ли некој амин да кажеш што за себе, да го примам? Да. Значи, кога да кажувам некој што така замислени луѓето, кога да... О, време, Господи, се и шо и дај. Ајде. Кои се знаците или симптомите? Воздигање од Бог на чудесен начин Бог ги направи работите да бидеш подигнат здравје од Бог, плодност во секоја област на живот, успех или просперитет, победа, ајде јас ке речем и пробив, омиленост и наклонетост од Бог и луѓето. Сеќавате ли се за Господ Исус во втората глава, мислам дека беше Матеј, кај вика, а детето Исус напредуваше во стас, растот знањето, мудроста и омиленоста кај Бог и луѓето. Има ли некој што Да, добро. Не го измислувам, нели? Има го пишувано, да. добро. Чудуваме. Гледайте го рибчето како го апнува мачето. А? За опашката. Е, во е ситуација што сакам себе си да се видите. Гауле, доста беше ти да ми газиш на опашката на мене, доста беше ти да ме ам апнуваш, сега јас тебе ке те апнувам, до сега беше ти опасен за мене, сега ја ќе бидам опасен за тебе. И онаму доле гледате као пукнатина некој кој се изцрта уствари како испадне као врат. Онамо кај што ти не гледаш врата, Бог може да створи врат. Процес на ослободување од проклество. Не сакаме проклетствата да ги замениме, да ги се ослободиме и да веќе еднаш ќе живееме под благослов. Да. Секој нормален човек би го сакал тоа. Ја вече секој нормален христијанин. Препознај го проблемот и причинот. Што е проблемот, бе, Господи? Зашо вие работи не се повторуват? Отива вака. Не е нормално едно семејство, јас со некој беше разговарал. Тука толку многу болести. Бам, за една недела пет души да бидат болни и после мине две недели пак не е уред, не е нормално, не е здраво. Проблемот и причинот. Покај се за тоа што си отворил врата. А, значи јас сум играч што некаде направил да каже, опс, ајде Авле улезиш, може би не баш така, нели, ај улези, ама со некои си грешки за кои што не се кајаме грелови, работи што ги кажеме непромислено, работи што ги направиме непромислено, и викаме, аха, може би па дури и ствари што ги чуваме, ајде да не речем проколнати, и сванеш еднаш ке викиш веќе на здравјето, живото, миро, ми вреде многу повеќе од колку, не знам, идолопоклонски предмети, скапи предмети, ствари што биле не знам што се е правено. И така е. Одречи се од проклеството, Господи, јас се одречувам. Кога го препознаеш, кога признаеш, кога видиш зашо иде, од кај иде, викаш, Господи, прости ми, јас се одрачувам од тоа, не сакам да има никаква сила во мојот живот. Спроти си, спротистави се на сатаната да те држи под силата на проклесото и да те врати повторно. Знаете, оно, сатаната секој пат ќе вика, а уште днешка, добро, Богу се гриме, дай ке најде некоја нова шема. Поново да те држи у робство. Спротивно, дяволе, у името на Исус ти имаш да бегаш од мојот живот. Доста беа болестите, доста беше недостиг финансиски, доста беше Не веруваа куќе. Доста веа не знам што, звуци, гласови, слушање. Доста беше напади у здравјето или не знам што и да е. Спротистави му се у името на Исус. Убаво е да имаше, како филмовите, волшебно стапче, так, так, так. И одеднаш вие сите живеете си срепно до краја на своја живота, на нема. Бог сака блажен е човек кој што издржува искушенија. Амин. И ги победа искушенијата со вера Господ, благословен е човек што се надева на Господ. Значи, еве ви го прочитав и ви кажа, оние што ја секој речам благословени со оние што запишуваат. Оти, после ќе можат да си чекор по чекор, да си ги повторат за себе. Ајде да се исправиме и ќе молиме ваа молитва со која што ако искрено се молите, Веројатно има сила да го крши проклестото, за да преминеме у слово. Можеме ли? Ајде. И аз кажувам, вие повторувате ли тоа? Во името на Исус. И аз ги изповедам моите грелови. И греловите и беззаконията на моите родители. Ако знаете некои се секјавате за определени гревови ваши или на вашите родители, можете да ги кажете. Оставам го тој то пред тебе, Господине Крсто. На бабите и дедовците, на бабите и дедовците, Ако знаете за определени работи, те пал тај, вилме ги, не знам што, кажете и Господи, оставам го тај случај от твоите раци. Просто. И на сите други предци. И на сите други предци. Јас декларирам. Јас декларирам. Дека преку крвта на Исус. Дека преку крвта на Исус. Овие гревови се опростени. Овие гревови се опростени. И сатаната и неговите демони. И сатаната и неговите демони. Повеќе не можат да ги употребуваат. Повеќе не можат да ги употребуваат. Како овие гревови. Овие гревови. основа во мојот живот. Основа во мојот живот. Во името на Исус. Во името на Исус. И преку силата на неговата крв. И преку силата на неговата крв. Сега јас декларирам. Сега јас декларирам дека сите генерацијски проклетства дека сите генерацијски проклетства се откажани, скршени и отсечени. Се откажани, скршени И сега повеќе не сум под нивното робство. Во името на Исус. Изјавувам за себе, изјавувам за себе и за мојата идна генерација, и за мојата идна генерација дека сме ослободени од секое робство. Дека сме ослободени од секое робство. Пренесени на мене од моите предци. Пренесени на мене од моите предци. И од мене самиот. И од мене самиот. Амин. Да за секој брат и сестра и палам дека ти ги слушна нашите молитви и во секоја благослов, за секоја добра волја, за секој план што ти го имаш, за секој брат и сестра. Нека да се види дека твојата црква е благословена и напредува се. Хвала ти Господи. Благословуваме те тебе очи сини душ свети. Во името на Исус. Амин. Ако некој му истекне уште нешто дома додека испитите се, додека читате словото, ставите го тоа сериозно под крвта на Господ Исус Христос. Amin. Amen. Man over the session was.